növbəti misal çəkəcəyimiz sahabə Əbu Abdullah Cəbir ibn Abdullah ibn Amr'dır. Radiyallahu anh. Bu sahabə atası Abdullah ibn Amr ibn Haram radiyallahu anhdan qabaq 14 yaşında ikən İslam dinini qəbul etmişdir. Abdullah ibn Amr radiyallahu anh Uhud döyüşündə şəhid olduqdan sonra onun 9 qızı Cəbirin bacıları onun öhdəsində qalmışdı. Həmin vaxt Cabir radiyallahu anhına dul qadınla evləndi. Rəvat edilir ki, Cabir radiyallahu anhına demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məndən soruşdu. Evlənmisənmi ey Cabir? Dedim, bəli ya Rasulullah. Soruşdu, bakirə qızla ya dul qadınla? Dedim, dul qadınla ya Rasulullah. Dedi, niyə bakirə ilə evlənmirsən ki, biri-birinizi əzizləyəsiniz. Dedim, çünki mənim körpə bacılarım var. Elə buna görə də mən bacılarımı bir yerə yığa biləcək, saçlarını darayacaq və onların qayğısına qalacaq bir qadınla evlənməyi məsləhət bildim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dedi, Allah sənə xeyir, bərəkət versin. İndi sən Mədinəyə qayıdırsan, elə ki evə gəldin, zövcəni o ki var əzizlə. Bu hədisdən aydın olur ki, Cabir radiyallahu anhına olduqca ailə canlı, yetim bacılarını çox sevən və onların qayğısına qalan bir adam idi. Yetim bacıya baxmağın mükafatı isə cənnətdir. Bu xüsusda ayrıca bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir. Elə bir kimsə yoxdur ki, onun üç bacısı olsun, onlara yaxşılıq etsin və cənnətə daxil olmasın. Başqa bir hədisdə rəvayət edilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm orta barmağı ilə şəhadət barbağını yan-yana azacıq aralı tutub demişdir. Üç bacısı olan kimsə Allahdan qorxub onların qeydinə qalsa, cənnətdə mənə bu cür yaxın olar. Bu hədisdə bacıya baxmaq deyildikdə, onları himayə etmək, onların qayğısına qalmaq, onlara yaxşılıq etmək, var dövlətdən onlara xərcləmək, səbr edib onları böyütmək və onlara rəhm etmək nəzərdə tutulur. Cəbr ibn Abdullah radiyallahu anhına Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm isə hamıdan, hətta özündən də çox istəyirdi. Gücü yetdiyi qədər onun xidmətində dururdu. Və maraqlı bir rəvayətdə deyilir ki, Cabir özü rəvayət edir. Deyir ki, biz Əhzab döyüşündə əvvəl xəndək qazırdıq. Və xəndək qazarkən qabağımıza olduqca sərt bir qaya parçası çıxdı. Sahabələr bu qaya parçasını sındıra bilmədilər. Gücləri çatmadı və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlib dedilər, xəndəkdən bir qaya parçası çıxıb, onu sındıra bilmədik. Bilirdilər ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmdə 40 kişinin gücü var. Sındırsanca o sındıracaq. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm mən xəndəyə düşərəm dedi, ayağa qalxıb gəlib qaya parçasını bir zərbəyə sındırdı. Həmin vaxt o azlığı hiss etməmək üçün qarnına üç ədəd daş bağlamışdı. Çünki üç gün idi ki, bizim dilimizə bir şey dəymirdi. Sonra mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə yaxınlaşıb dedim. Ya Rasulullah, evə getməyimə izin verərsənmi? O mənə izin verdikdən sonra mən evə gedib zövcəmə dedim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə elə bir halda gördüm ki, buna dözə bilmədim. Evdə yeməyə bir şey varmı? Zövcəm dedi. Evdə bir qədər arpa və bir keçi var. Olan qalanı budur bu sahabənin və olan qalanını, diqqət edin, indi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə vermək istəyir. Mən keçini kəsdim, zövcəm də arpanı üyütdü. Nəhayət, əti qazana qoyduq. Sonra mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəldim. Artıq xəmir mayalanmışdı, qazandakı ət də bişib hazır olurdu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə dedim, evdə azacıq yeməyimiz var. Dur, ya Rasulullah bir iki nəfər də götür gedək bizə. Cəbir radiyallahu anh elə fikirləşir ki, bu yemək keçi balaca olur. Arpa da azdır. Bu yemək ancaq 3-4 nəfərə bəs edə bilər. O elə fikirləşir. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm isə ondan soruşur. Nə qədər yeməyiniz var? Ey Cəbir. Mən ona yeməyin qədərini bildirəndə o dedi, nə çox, nə gözəl. Zövcənə de ki, mən gələnə dək nə qazanın qapağını açsın, nə də çörəyi təndirdən çıxarsın. Ondan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gəlib sahabələrinə qalxın, dedi. Və mühacirlərlə ənsar qalxıb onunla birlikdə Cəbirin evinə gəldi. Cəbir zövcəsinin yanına daxil oldu və qadına ay yazıq, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mühacirlərlə və ənsarla birlikdə bizə gəlir onlara yeməyə nə verəcək? dedi. Nəhayət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm gəlib çatdı və sahabələrinə içəri kesin, amma basabas salmayın. Bir rəvayətdə də gəlir ki, 10-10 içəri kesməyə izin verir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm çörəkdən qırıb, ətdən də götürüb onun arasına qoyduqdan sonra qazanın və təndirin ağzını örtürdü. O hər dəfə yeməyi sahabələrinə verdikdən sonra qazanın və təndirin ağzını açıb, onlar üçün yemək hazırlayırdı. Sahabələrin hamısı yiyib doyana kimi o çörəkdən qırıb yeməkdən götürməyə davam etdi. Yeməyin qalanı qaldı və Peyğəmbər s.a.v. Cabirin zövdəsinə dedi, götür bunu, özün də ye, ehtiyacı olanlara da ver. Çünki insanlara aclıq üz vermişdi. Bu hədisdə rəvayət edilmiş bu hadisə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin möcüzələrindən biridir. Uca Allah Cabirin radiyallahu anhın hazırladığı yeməyə bərəkət vermiş və o yemək 80 kişiyə bəs etmiş, hətta artıq da qalmışdı. Abdullah ibn Amr radiyallahu anh rəvayət edir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm demişdir, Ər-Rəhmana ibadət edin, kasıblara yemək verin, salamı yayın, belə edin ki, cənnət bağlarına girəsiniz. Demək, cənnət bağlarına girmək üçün olan əsas səbəblərdən birincisi Allaha ibadət eləməkdir. Kim Allaha şərik qoşarsa, cənnətə girməz. Kasıba yemək verməkdir. Kim kasıba yemək verməzsə, onu qovsa, o da cənnətə girməz. Və bir də salamı yaymaqdır. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin bu sözündən aydın olur ki, kasıba yemək verən adam cənnətə girəcək. Və bu sözü təsdiqləyən Quran ayəsi var ki, həmin ayədə Uca Allah buyurur, Möminlər cənnət bağlarında bir-birlərindən soruşacaqlar günahkarlar barəsində. Sizi səqərə salan nədir? Səqər cəhənnəmin adlarından biridir. Onlar deyəcəklər, biz namaz qılanlardan deyildik kasıbı da yedizdirməzdik. Batil sözlər danışanlarla birlikdə biz də batil söz danışardıq. Və haqq hesab gününü yalan hesab edərdik. Ölüm yəqinliyi bizə gələnə qədər. O insanlar ki, ölənə qədər nə namaz qılır, nə kasıba əl tutur, əksinə dini isteyza edir, ələ salır, onların yeri əlbəttə ki, səqərdir. Cəhənnəm odur. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, bu möhtərəm sahabə Cəbir ibn Abdullah radiyallahu anh Ridvan beyyətində iştirak etmiş. Yəni, Hudeybiyyə günü ağac altında beyyət edənlərdən olmuşdur. Uca Allah da Quranda onları belə tərif edir. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا Möminlər Hudeybiyyədə ağac altında sənə beyyət edərkən Allah onlardan razı qaldı. Allah onların qəlbində olanı bildi, onlara mənəvi rahatlıq nazil etdi və onları yaxın bir zəfərlə Məkkənin fəthi mükafatlandırdı. Üstəlik alacaqları çoxlu qənimətə də müvəffəq etdi. Bu beyyətdə iştirak edən möhtərəm sahabələr haqqında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur. Ağac altında beyət edən sahabələrimdən heç biri cəhənnəm oduna girməz. O həmçinin demişdir. Bugün siz insanların ən xeyirlilərisiniz. Cəbir ibn Abdullah rivayət edir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Hər bir yaxşılıq sədəqədir. Gülər üzlə qardaşını qarşılamaq, həmçinin öz qabında olandan qardaşının qabına yemək və s. qoymaq da yaxşılıqdır. Burada yaxşılıq deyildikdə təkcə mal dövlət ilə olan yaxşılığı yox, ümumiyyətlə bütün yaxşılıqlar nəzərdə tutulur. Gülər üzlə qardaşını qarşılamaq, deyilən hər şey, hər yaxşı söz, adamın öz dostuna yardım etməsi, düzgün istiqamətləndirməsi, əziyyət verən şeyi yoldan kənar etmək və başqa bu kimi yaxşı əməllər sədəqə sayılır.